Thank you. thank you Իշխան դուք երիտասարդ մասնագետ եք, որտեղ եք սովորել։ Սովորել եմ սկզբից Հայաստանի Ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղում, հետագայում որը դարձել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան որպես անասնաբույժ։ Արդյոք ուսանողության տարիներին կարողացել եք հասկանալ, թե ինչ աշխարհ եք ընտրում, ինչ մասնագիտություն եք ընտրում, ստացել եք համապատասխան եւ լիարժեք, այսպես ասած, ուսում, փորձ։ Լիարժեք ուսման եւ փորձի տեսակետից իմ համար մի քիչ ավելի դժվար է, քանի որ ես ինքս քաղաքի բնակիչ եմ, ոչ թե գյուղի բնակիչ ու գյուղատնտեսության հետ ոչ մի առնչություն չունեի միջև համասարան ընդունվելը։ Համասարան ստացա թեորետիկ գիտություն, որը ինձ հետագան պետք է եկա, բայց հենց միայն տոհմային կայանում աշխատելիս ես ստացա իրական պրակտիկ ինչ-որ փորձ։ Մինչ այդ որտեղ էի գնում պրակտիկայի։ Պրակտիկայի գնում էինք լաբորատորիա կամ նույն տոմային կայանը հաճախեցինք մի կամ երկու անգամ, բայց այդ պրակտիկաները անգամ լայն չէին, լիարժեք մասնագիտական փոր ձեռք բերելու համար։ Եվ արդեն քանի տարի է ինչ աշխատում եք տոմային կայանում։ Երկու տարուց մի քիչ ավելի։ Պատմեք այդ տարիների մասին։ Երբ ուսանողության նստարանից տեղափոխվեցիք իրական գյուղատնտեսական ոլորտ, գյուղաշխար, այն էլ Արցախի հանրապետությունում միակ տոհմային կայանը։ Համասանում բակալավրիատը ավարտելուց մի քանի ամիս հետո, մի կես տարի հետո ես հնարավորություն ստացա աշխատել Թոմային Գայանում եւ շարունակեցի կրթությունս որպես մագիստր, որը ինձ իրական շատ օգնեց, քանի որ ստեղծել բերած փորձը թույլ տվեց, որ ես մագիստրոսի կոչում ավելի հեշտ ստանամ։ Երբևէ Հայաստանում կամ տարբեր արտ երկրներում մասնակցել եք դասընթացների, լսել եք առաջատար մասնագետների դասընթացները, եղել են նման հանդիպումներ։ Ցավոք սրտի այդպիսի հանդիպումներ չեն եղել, սակայն ես ինքնակրթության տեսակով ծանոթացել եմ ընկերականության հետ կամ այն լեկցիաների հետ, այդ թվում արտասահմանյան, որոնք գտել եմ օգտակար համար։ Այսինքն ինքնակրթությունը նույնպես բավականին օգնել է ձեզ, որքան հասկացա, քաղաքի բնակիչ եք եւ ընտրել եք։ Մի քիչ դա էլ է դժվար, քանի որ ես ավարտեցի որպես անասնաբույժ, սակայն տոմայում կայանում իմ աշխատանքի բնույթը ուրիշ բանում։ Եվ այսպես հիմա տեղափոխվում ենք տոմային կայան։ Այստեղ դուք աշխատում եք որպես անասնաբուժության եւ անասնաբուժության հաշվառման մասնագետ։ Խնդրեմ, ինչ եք հաշվառում։ Ինչ է նշանակում ձեր մասնագիտությունը տոհմային կայանում անում։ Մասնագիտությունը նշանակում է կենթանիների հոտի գլխականակի հաշվառում, այդ թվում հոտի շարժի հաշվառում, կենթանիների խմբից խումբ տեղափոխումներ, թե անասնաբուժական միջոցառումների հաշվառում, այդ լրիվ տվյալները անհրաժեշտ են ճիշտ անասնաբուծության համար։ Ուրեմն իշխան ձեր բացակայության ժամանակ ես զրուցեցի գլխավոր հաշվապահի հետ, բավականին տեղեկություններ հաղորդեց Դավիթը։ Հիմա խնդրում եմ դուք ասեք այսօր Դոմայնկայան Փակ բաժնետիրական ընկեր ընկերությունում ինչ ցեղերի, այսպես ասած, տեսականիններ կան, ինչ ցեղեր կան ձեզ մոտ։ Այսօր հիմնականը մեր Blackview եւ Jersey ցեղատեսակներն են, սակայն նաև ունենք շվից ցեղատեսակը, որը ներկրվել է Ստոմային կայանի հիմնադրման 2008 թվականին, բայց այդ կենթանիները ավելի քիչ են կենտրոնանում են հիմնականում Blackview ու Ժերսե ցեղատեսակները։ Ինչու։ Իսկ այդ ցեղատեսակները ո՞ր երկրի, ո՞րն է նրանց հայրենիքը։ Ժերսեի հայրենիքը Անգլիան է, Անգլիայում են ուծել, ստեղծել այդ ցեղատեսակը եւ հետագայում նա տարածվել է աշխարհում մեկ ու շատ համբավ է ունեցել, ասենք Ամերիկայում եւ Եվրոպայում։ Այդ ցեղատեսակը հայտնի է նրանով, որ նա ավելի փոքր կենթանիներ են, ով է քան հիմնականում այլ տոհմային կովերը ու իրանց յուղանությունը շատ բարձր է համեմատած մյուս տոմային կենթանիների հետ։ Ասենք ջերսեի կողը կարող է ունենալ 5 կամ 6 յուղայնության պատի տոկոս։ Ինչպիսի տարի էր ծնելիության բնակավարում։ Ծնելիության համարտային բավականին լավ էր, հաշվի առնելով նաև այն, որ 18 թվականին ներեն գրվել կենթանիներ Ավստրիայից եւ 59 գլուխ եւս։ Ընդհանուր քանի գլուխ կենթանի կատողմային կայանում։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 372 գլուխ, սակայն տարվա շրջանների ելնում է շատ ավելի դրանից 450։ Քանի որ մենք հիմա եւս վաճառում ենք կենթանիների, ու եւ որ մեծ խումբ վաճառում է կենթանիների գլխականակը իջնում է։ Հիմնականում դուք աշխատում եք գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի հետ, որքան տեղեկացա։ հա։ Վաճառքը այդտեղ է իրացնում, իսկ ընտանիքները ինչպես են հասնում Արցախ աշխարհի տարբեր ցակերից։ Ինչպես եք վերում։ Վերում ենք կենթանիների, մենք Եվրոպայից ներ ենք կրում։ Հիմնականում դա հենց արտադրողն է մատուցում այդ տրանսպորտը եւ կենթանիներին վերում են մեր մոտ։ Հարմար գներ են, եթե փորձում եք։ Իրանց մոտ բավականին թանկարժեք են կենթանիները Եվրոպայից գնելու դեպքում։ Իշխան ջան, իսկ երբ հասնում են այստեղ, ամեն դեպքում ուրիշ հայրենիք, ուրիշ երկիր ինչպես են հարմարվում։ Հարմարվելը մի քիչ դժվար է, սակայն մեր մոտ մենք այդ գործը լավ ենք կազմակերպել։ Ինչ որ ժամանակ է բանջում դրա համար, բայց փորձեցի գործավարի ուղեկցությամբ զրուցել կթվորուհու հետ, չցանկացավ։ Ինչ է, քիչ կա թե կթում դրա համար չցանկացավ։ Ոչ, ուղղակի մեր աշխատողները ճամաչ ճնշում է, մի քիչ քաշվում է խոսելուց, հատկապես շատերը կարող չեն կարողանում իրենց միտքը շահadel։ Իսկ կաթը որտեղ է քիրացնում։ Կաթը մենք հատում ենք Արցախ կաթ ընկերությանը։ Արդարացնում է տոհմային կայանի աշխատանքը։ Տոհմային կայանում է բազում խնդիրներ, բացի կաթ արտադրությունից, նաև մենք կենտրոնացել ենք հիմնականում նրա վրա, որ ժողովրդին տանք այդ տոհմային անասունները վաճառը հենց։ Քանի որ որ մենք վաճառում ենք, իրանք վերցնում են նույնիսկ լինի ցուլի կամ հորտ, հետագա դեպքերում կարողանում են դա աճեցնել ու ստանալ խառնածին սերունդ այդ կենթանիներից, ասենք մեր տեղական հոտը, կովկասյան գործեղատեսակը, որը դասած է Ղարաբաղում, խառնածիներ են ստանում տոմային կենթանիների հետ, որից ընդհանուր պետության համար միջին ցուցանիշների բարձրանալն է դա։ Ամեն տարի գրքի տոնին տոմային կայան Փակբաժնի տիրական ընկերությունը վաճառքի է հանում հորթերին Երբևէ եղել են հաճախորդներ Բերկիտոնի մասնակցող, որ գնել են այդ հորթերից դիմում են գյուղհիմնադրամ, գյուղհիմնադրամը հաստատում է ու հայտատումների ցուցակով արկում է մեր վրա, այդ մարդիկ հանգամ մեզանից վերցնեն կենթանին։ Ահա։ Հաճախորդներ այցելումներ շատ ունեք։ Այսօր մենք ընդհատեցինք հարցազրույցը հանրային ռադիոյի հետ եւ ձեզ մոտ գյուղերից եկան։ Ինչ հարցով էր օրինակ եկել։ Եկել են հենց խորտ գնելու համար։ Համաձայնեցին գնի հետ հարմար էր գնելու են։ Իրանք գնի հետ տեղյակ էին արդեն ու չէ մեր մոտ գալը, քանի որ գինը մեր մոտից գնելու դեպքում բավականին նորմալ է ու պետությունն էլ է սուբսիդավորում ու գյուղինադրանն էլ է թույլ տալիս վար կապել, այսպիսով այդ գները բավականին ժողովրդի համար տանելի է։ Եվ այսպես Դավիթ 2014 թվականից դուք աշխատում եք Արցախի գյուղնախարարության Տոհմային կայան ՓԲ-ում որպես գլխավոր հաշվապահ։ Այժմ տեղափոխվենք Թվերի աշխարհ, որպեսզի իմ ունկնդիրները ճիշտ պատկերացում կազմեն, թե քանի հոգով են այստեղ աշխատում։ 30 հոգի հաստիքով գերակուտակման ժամանակաշրջանում ընդգրկվում են լրացուցիչ աշխատանքներ, ոչ աշխատողներ, այլ աշխատանքների քաղաքացիական իրավական պայմանագրով։ Լինի դա Բեռնա փոխադրում, լինի դա կերակուտակման այլ աշխատանքները, օրինակ խոտի դարսում, ընդհանրապես մեր արտադրությունի ու իրան յուրահատկությունները, որը մի քիչ բարդ է։ Այսինքն, այսինքն օրինակ խոտի դարսումը։ Ինչ տարածքից են խոտ դարսում։ Ձեզ է պատկանում։ Խոտը ձերք է բերում քաղաքացիներից։ Նախորդ հայտարարություն եք տալիս եւ գնում եք, այո։ Հայտարարություն եք տալիս ոչ պաշտոնական, այսինքն, եթե խոտը մի այլ շրջանից է, բնական է, որ բերողին ձերք չի տա Այսինքն այս շրջանում հայտարարություն ենք տալիս բանավոր թե գյուղերում թե մեկը մեկին հայտարարում ենք ինչքան խոտա լինելու անհրաժեշտ ըստ մեր պլանավորված ծնի, քաշաճի, վաճարքի ու սկսում է կերակուտակման ժամանակաշրջանը։ Գները կախված են տարուց, բոլոր անասնակերի գները կախված են տարուց, եւ հայտարարված գարի գներից։ Անասնակիր ասելով միայն խոտն եք հասկանում։ Իհարկե ոչ, գարի է, ծորեն է, թվարկում այն բաները, որը կախված են բնությունից։ Որը դարձյալ ձերք եք բերում։ Քանի գլուխ կենթանի կա այս պայդրությամբ ձեզ մոտ։ Հունվարի 1-ի դրությամբ եղել է 399 գլուխ, որից 253 գլուխը կով։ Յուրահատուկ գրաֆիկով եք աշխատում, բնականաբար այդպես էլ պիտի լինի Նաև գիշերն են այստեղ հերթափոխում, այո։ Գիշերվա ներկա լինելը անպայման է ու անհրաժեշտ է, քանի որ ծինը չի պլանավորվում օրվա որ մասնա լինելու։ Դավիթ, ո՞ր երկրներից եք բերում տոհմային կենթանիներ։ Ըստ փաստաթղթի մենք ձերք եք բերում գյուղ հիմնադրամի աջակցության հիմնադրամին։ Այսինքն իրենք բերում են եւ ձեզ են տալիս։ Այո, վերավաճարք, այսպես ասած։ Վերավաճարք։ Իսկ արդարացնում են գները, հարմարվում են այստեղ նշենք գլխավոր ուղություններից մեկը Տոմային կայանի։ Շեշտը դնվում է ոչ թե արդարացնելու կամ չարդարացնելու, այլ Լեռնային Ղարաբաղի խոշոր եղջերավոր անասունների ցեղը զարգացնելու վրա։ Օրինակ, մենք աշխատում ենք վաճառել գլխիմնադրամի վրա անասուն, որը փոխառության կարգով եւ պետության սուբսիդավորման կարգով տալիս են ժողովրդին, որպեսզի զարգացնեն ցեղը։ Թվերի լեզվով զարգացրել եք արդեն։ Թվերի լեզվով գյուղհիմնադարամը ավելի հստակ կպահասխանի, ես կարամ ասեմ քաշով ինչքան մադղաշ հատարամադրվել կամ հորթ հատարամադրվել։ Ինչքան օրինակ։ 18 թվականի ուրեմն վաճառվել է հորթ 3 տոննա, վաճառքի գինը 1 կիլոգրամը 3000 դրամ։ Վաճառվել է մադղաշ 17 տոննա։ Կան մասնավոր անձիկ, ովքեր գնում են ձեզ մոտից հորթեր։ Ոչ, մենք վաճառում են գյուղհիմնադարանին, գյուղհիմնադարանը արդեն տարամատորում է ժողովուրդին։ Արմեն, ի՞նչ առիթով եք տոհմային կայան փակbaşıնի իրական ընկերությունում։ Հորդ ձեռբերելու համար։ Իսկ դուք որտեղ եք բնակվում։ Ստեփանակերտ քաղաք։ Բա որտեղ եք պահելու հորթը։ Ինձ ունեմ տարածք առանձին։ Որտեղ։ Աստղաշեն համայնք։ Առաջին անգամն եք համագործակցում տոհմային կայանի հետ։ Ինչ տեսակի հորթ եք ցանկանում գնել։ Ջիսե կոչվող։ Քանի օրական է այդ հորթը։ Մի ամսուկեսաբա։ Հարմար են գները ձեզ համար, Արմեն։ Դե ոչ չել են։ Օրինակ մի ամսոկսական հորթը քանի դրամ է նստում, եթե պետության սուբսիդավորում եւ այլն։ Կիլոգրամը ասեցին 3000 դրամ, սուբսիդավորումը գալիս է 1950 դրամ։ Փաստորեն դուք զբաղվում եք անասնապահությամբ, այո, քանի գլուխ ունեք աստղաշենում։ 10։ Ո՞վ է պահում։ Ես։ Արդարացնում է իրեն։ Ոչինչ։ Ինչ ես աշխատում այստեղ։ Անասնապա։ Խնդրեմ, ինչպես ես պահում օտար երկրյա կենթանիներին։ Շատ լավ խնամում ենք, կորմը տամանք, ստարտերը տամանք, հորթերը, կաթերը տամանք, խոտը տամանք։ Լինում են այսպես ասած դժվարություններ աշխատանքում, թե արդեն հարմարվել եք։ Չէ, հարմարվել եմ։ Որտեղ եք բնակվում։ Խնաբադ։ Խնաբադից ամեն օր գալիս գնում եք եւ գոհեք։ Այո։ Ինչքան աշխատավարձ եք ստանում։ 170000։ Եվ ինչ ռեժիմով եք աշխատում։ Ժամը 6-ին գալիս ենք առավոտը։ Իրիկոնը 6-ին գնալիս։ Գիշերային հերթափոխ չի լինում։ Հերթափոխ առանձին, այնա կա։